Eta bimina eta hamazazpian aktualitate handan hagitu balin badia, bimina eta hamazortzia urtia, kargatu izan behar luke ebai. Zuin izan endien ordin aurtenko gai nausiak esiatuko dugu asmatzen egunkuan, lehenik bimina hamazortzigaren urtia hiparkoriak behar luke markatu. Igan urtin bezala hiparkoria eta estatu batuen nuklear mehatxiak askiusu jinen eta balin maundoko hilabetetan, eta galtro bat eh, bada pendiente aurtenko ea alde bat edo bestiak be mehatxiak patxiak beteko dutin edo haidin dien hit zumait baizik egon handien. Martxun, neguko joku olimpikoak hego korean agituko dia, korea, korean arteko gerlan momentu historiko bat izanen da, nur gehiagoko azumait, mugatik, lautan hogei kilometrota baizik espeitia iganen, eta tentsuak apaltzen ahaldia, iparko reak hoietan parte hartzen balin badu, bena harra emanak ebait txartzen ahaldia. Bi 2018ko beste gatazketan, Yemenen agitzen, de, agitzen dena jinen zaiku balin basuma italiz komunikabideetan, huti herrebeldeak alde batetik, aldetik, eraiten dena Iranek sustengatzen dutinak, eta aliantzea besta aldetik, hoi Arabia Saudiak jamaiten diana, horre bai, egoera aski komplikatuik izanki ki beste behin, eh, barnatuko dugu, eh, zer den jokian eskoale hortan, aipatzeko. Eta beste hainbat hauteskunde agitu behardia ebai aurten, manda erdiko hauteskundiak adibidez estatu batuetan, hauteskunde hoik dia, president berria haitatu ondoko bi urtetan egiten dienak, ordezkaien kanbeakuak dia haitatu ikuntan, bai eta senatien heren bat, eta hau eh, presidentea entako test bat bezala hartuik da, agertuko beita ea beti sustengia badin, be herrien, eh, bai, be herrien sustengia badin edo ez. Martzune bai, Herusiako president beria haitatuk izanen da. Eta ikuskaien abea xantza handiak badia Putin berize izendatuk izateko. Be laugarren mandatia izanen da dagun sei urtentako. Alexei Navani, eh, Alexei Navani Putinen aurkaiak ez da haitagai izaten ahalko. Hainbat kondanazio uken behitutun, ahiz eta akusazione hoik ukatzen dutian. Hauteskundiak kritikatuk dia ordin eta balinba Putinek berize botelea ba, mantentu behar duke. Ukenen dutu hainbat arazo konpontzeko, estatien egoera ekonomikoa txartzen ai beita, petrolioen apaltzia gatik. Horre bai, eh, estatu hau interesatzen balin bazaizi, zeberin aipatzu gynian urte hatxarrian e, Rusian istoia eta ikusi gynian hortan nula hena esportazio habosienak petrolioan onarritu gidean, ordin hoi ukanen die, aurtenko arrenkua handien. E, egoiten egoitengia ebai, uda huntan munduko zanko balu txapelketa, e, beita eta munduko telebistako han izanen beita, beitia balin baldin ba oposizioniak eh, edo oposiziokuak hortaz baliatuko dira aldarrikapen zumaiten entzutazteko. Europa la interesatzen balin bagia oai, 2018 garen urtia Kataluniaen independentzia urtia izanen dea. Espainiaen eskuden luralde hau arrazin behar luke urtin zehar gue edabideta, inenpentistek behitutie jabazi hauteskundiak dilabia haste, bena eskualdiaen autonomia uano elkik izan zaie, dena den Madrid eta Barcelona arteko elkarrizketak edo negoziaketa ezak entzunen dutugu aipatzen. Europa dian beste aktualitatea da migrazioain kontrola Libian dian migranten sumaiten egoerak mundu osua harria zibeitutu igan hilabetian Europar bat asunain arrapostu bat egukik da ikusiko mugen politika hau jarraikiko dianez. Europako beste aktualitatean, eh, edo aktualitatean, italiako hauteskunde orokorak agituko dia ebai martxuan, deputatu eta senatarien haitatzeko dienak, 5 estreiaz edo bost izar izen zuzeneko mugimentia ikusi beharko da. Momentuko anti-Europar eta eskuineko alderdi populista hau inkesta otan jabazle elkitzen behitam. Ere batua batu ebai, jinen zaiku Europar bat asunaen arteko negoziaketak edo bien arteko negoziaketak ebai jinen behitia aktualitatieta behesketa nula agitu behar den adostu behar behitiem. Afrikan ebai aktualitatea kargatuik date, Jacob Suma hego Afrikako presidentaen azken urtia beitate, ustelkeia historia hanitzetan eh, sartuik delaik hau, Zimbabuen ebai munduko agintai zaharrena belekia du hamiamen izan behar duke urdin aurten uh, hanko herrialdian, Liberian ebai urrezko balu hori batek president karria hartu berri du, kusiko ze kariko din eta kongon tentsio askarrak senditzen dia momentuko, behar badak hamiamenak izan endiela, bref, hoiko aipatiko ditugu ondoko astetan. Amerika Latinine bai hauteskunde importantak izanen dira, Mexikan, Brexilan, Kolombian, izanen dierakot, sortaz baliatuko gia estatu hoien hobeki ezagutzeko. Eta guai eh, ekialde hunian hila, juiten bani magia estatu islamikoak eginen eh, zaiko eh, aktualitate eta Sirian eta Iraken, eh, suntzituik badia, posibe da luralde zabal zumaitetan talde armatu hunek biziik irautia eta ekialde hunianin ondorioak ekarri behar lituzke eguan ondoko urtetan. Horta zaigen, oe, estatu islamikoak zutien luraldetan, e tentsuak sortuko dia balimba ondoko hilabetetan. Sirian adibidez, basagarazaden egoera zarantzan ezarrik date, kurduak eba ihanitz bai, laguntu tudi estatu islamikoen jabazteko independentzia galte egiten ahalko lukie, uhitazteko eh, Iraken den Kurdistanen autodeterminazioaen alte boskatu ziela asauan, Kurdistanen lao edo Kurdistan lao estatien artin delaik, Irak, Siria eta Turkia eta Iran, Europala, jinen dia ebai behar bada jihadista sumait ez egun gurtasun bat ekartez balimba. Iranen ebai, kambiamenak agitzen ahaldia manifestazioniak behiti azken hastin, estatu batuek sustengatzen dutienak, aipatuko dutunak, dutugunak askizale bos minuten buian, eta binuena sortzi urtian ebai, Palestina eta Israelan arteko gatazka, jinen zaiku aipageietan. Bon, tu kupritu zi, hein, e, bimila sortzi urtia kargatuik izanen là eta gu, ez dutugu tu aipatue, Kongon den egoera aipatizen tu gu, Arabia Saudian ukanen utin, kambiamenak ebai, Ruingen egoera ebai jinen zaiku hedabideta, eta justoki edagun astetan proposatuko deiziet euh, populu huntan, et edo populu hunt, hunen kontrako herra komprenitzeko kronika sumait, hoi, euh, ba, hemen hein, tibi hiu hasten buian yanisan dienak, eh? Allez, ordin, bimila sorti, huntan, ze esiatuko dugun barnatzen zeberri eman gizu Ekin proposamen ebai barin baduzi edo ohar suma egin itzatzi eutroia ziei esker behitugu hobetuko eman kizuna